15 skirsnis Edmonas įsitempė, kad jo kūnas būtų panašesnis į sustingusį. Laidotojai jį padėjo ant neštuvų ir apšviesti žmogaus sužibintu ėmė lipti laiptais. Staiga į jį plūstelėjo gaivus ir vėsus nakties oras. Dantesas atpažino mistralį. Tas netikėtas pojūtis buvo kupinas palaimus ir baisaus nerimo. Nešėjai nuėjo kokie 20 žingsnių, paskui sustojo ir pastatė neštuvus ant žemės. Vienas pasitraukė į šalį ir Dantesas išgirdo, kaip jo batai kaukščiai grindinį. Kur aš, pagalvojo jis. Žinai, vis dėlto jis labai sunkus, seisdamas ant neštuvų krašto tarė laidotojas, kuris buvo likęs prie Danteso. Pirmoji mintis buvo įsivaduoti iš maišo, bet laimė jis susilaikė. Taigi pašviesk man liurbė, pasakė nešėjas, kuris buvo nuėjęs toliau, nes niekad nerasiu, ko man reikia. Žmogus su žibintu pakluso, nors paliepta buvo gana šiurkščiai. Ko jis ieško, pagalvojo Dantesas, turbūt kastuvo. Džiugus šūktelėjimas rodė, kad laidotojas rado, ko buvo ieškojęs. Pagaliau, tarė antrasis, šiaip taip, bet jis nieko neprarado laukdamas, atsakė pirmasis. Po šių žodžių jis priejo prie Edmono ir padėjo šalia jo kažkokį sunkų ir gaudų daiktą. Paskui jo koja suveržė virvę. Na, pririšai, paklausė antrasis laidotojas. Ir ne bet kaip, atsakė pirmasis, tikėk manim, tai marš. Ir paėmė neštuvus, jie žingsniavo toliau. Nuėję kokie 50 žingsnių sustojo, atsirakino kažkokius vardus ir vėl nešė jį. Šniaukšti bangus, duždamus į uolas, ant kurių niuksojo pilis – Nešėjams einant pirmin jūros garsus, Dantesas girdėjo vis aiškiau. Oras nekoks, tarė vienas nešėjas, nesmagu jūroje tokią naktį. Taip, abatas tikriausiai sušlaps, atsakė antrasis, ir abu garsiai nusikvatojo. Dantesas juokų gerai nesuprato, bet jam plaukai atsistojo ant galvos. Štai ir atvykome, tarė pirmasis. Panešėkim, dar panešėkim, ragino antrasis, juk žinai, kad aną kartą vargšas nenuleikė iki vietos, susikūlė į uolas ir liko ant jų, ir komendantas kitą dieną mus išvadino tinginiais. Paėjo dar keturis ar penkis žingsnius, lipdami vis aukštin, paskui dantesas pajuto, kai paėmė jų už galvos ir kojų, siubuoja. Vienas, tarė laidutojai, du, trys. Tuo pat metu Dantesas pajuto, kad jis sviedžia į begalinę tuštumą kad jis skrodžia orą lyg sužeistas paukštis ir krinta, krinta apimtas širdį stingdančio siaubo. Nors žemyn jį traukė kažkoks sunkus daiktas, greitindamas jo skridimą, vis dėlto Dantesui rodės, kad jis krinta be galo ilgai. Pagaliau jis žaibiškai pūkštelėjo į ledinį vandenį, buvo besurinkas, bet tučto jau paniro. Dantesas buvo įmestas į jūrą ir jam prie kojų pririštas 36 svarų svarmuo traukė jį į dugną. Jūra Ifo pilies kapinys. 21 dalis Tibulanų sala Apkvaišęs, beveik užtroškęs, Dantesas vis dėlto susiprotėjo sulaikyti kvepavimą. Kadangi jis, kaip jau esame sakę, dešinėje rankoje laikė peilį, todėl greitai prapjovė maišą, iškišo ranką, o paskui galvą. Nors jis labai stengėsi, norėdamas pakelti svarmenį, tasai tebe traukė jį į dugną. Tada jis susirėtė, užčiopė virvę, kuria buvo surištos kojos ir sukaupęs jėgas, perpjovė ją kaip tik tuo metu, kai jau buvo bepradedęs dusti. Tada atsispyręs kojomis iškilo į paviršių ir svarmuo nutempė į gelmes tik staurą pakulinį maišą, kuris vos netapo jų įkapėmis. Dantesas tik vieną kartą įtraukė oro ir vėl paniro, bet už vis labiau bijojo, kad jo nepastebėtų laidotojai. Kai išnėrė antrą kartą, jo buvo mažiausiai už 50 žingsnių nuo ten, kur įkrito. Virš galvos Edvonas pamatė juodą apsiniaukusį dangų, Juo greitai plaukė debesys ir tarpais šmeistelėdavo nedidelis lopinėlis žydrynį su mirksinčia žvaigžde. Priešais plitėjo tamsi ir audringa erdvė, kurioje pranašaudomus audrą ėmė šelti bangos, o užpakalyje, juodesnė už jūrą, juodesnė už dangų, tartum grėsminga šmeiklas tuksojo granito pilis, kurios tamsus bokštas atrodė nelyginant ranka, ištiesta čiuptis pronkant į grobį. Aukščiausioje uolos vietoje mirksėjo žibintas, apšviesdamas du šešėlius. Dantes įrodys, kad tuodu šešėliai su nerimu pasilenkę žiūri į jūrą. Tie savotiški duopkasiai matyt išgirdo, kaip jis sušuko krisdamas. Užtad Dantesas vėl pasinėrė ir vėl plaukė po vandeniu. Šitai plaukti kadaise jis galėdavo labai toli – Todėl farų įlankėlėje visada turėdavo daugybę garbintojų, kurie nekartą skelbė jį esant geriausių plaukikų Marselėje. Kai jis išnėrė į paviršių, žibintas buvo dingęs. Reikėjo nuspręsti, kur plaukti. Iš visų salų, kurios supa Ifopilį, Ratono ir Pomegas arčiausios. Bet Ratono ir Pomegas gyvenamos. Gyvenama ir mažytai domų salelėje tačiau patikimiausios buvo Tibulano ir Lemero salos. Jos abi už mylius nuo Ifopilies. Vis dėlto Dantesas ryžosi pasiekti vieną iš tų salų. Bet kaip jas rasti tamsią naktį, kuri kiekvieną akimirką darosi vis tamsesnį ir tamsesnį. Tuo metu jis pamatė spindinti nelyginant žvaigždė planje švyturį. Jeigu jis plauktų švyturio link, Tibulanų sala būtų kairėje pusėje. Vadinasi, plaukdamas kairiau turėtų kaip tik pataikyti į šią salą. Bet jau sakėme, kad nuo Ifo pilies iki to salos mažiausiai vieną mylę. Dažnai kalėjime Farija kalbėdavo Edmonui, matydamas jį nusiminusi ir apatišką. Dantesai, neištiškite, jūs nuskesite bandydamas pabėgti. Dabar, baisiai slegiant vandeniui, Dantesas prisiminė senių patarimą. Jis paskubėjo išnerti paviršių ir ėmė skrausti bangas, norėdamas įsitikinti, ar neprarado jėgų. Netrukus su džiaugsmu pajuto, kad priverstinis neveiklumas niekiek nesumažino jo ištvermingumo ir vikrumo. Jis pamatė, jog gali įveikti stichiją, prie kurios buvo pripratęs iš vaikystės. Be to, baimė, tas atkaklus persekiotojas, Danteso jėgas dvigubino – Skrausdamas bangą, jis klausėsi, ar neišgirs kokio įtartino triukšmo. Kiekvieną kartą iškilęs į vandens paviršį apžvelgdavo horizontą, mėgindamas perverti žvilgsniu tirštą tamsą. Kiekviena truputį aukštesnį banga jam atrodydavo laivelis jį besivėjas. Tada jis imdavo plaukti greičiau. Kelias aišku trumpėjo, bet seko jėgos. Tačiau jis plaukė ir grėsminga pilis pamažu ėmė nykti nakties rūke – Edmonas jos nebematė, bet vis dar jautė. Taip visą valandą įkvėptas gaivinančių laisvės jausmų, Dantesas plaukė pasirinktą kryptimi. Greit bus valanda, kai plaukiu, pagalvojo jis, bet vėjas pučia priešais ir aš turbūt praradau ketvirtadalį greičių. Vis dėlto, jei nepaklydau, turėčiau būti netoli Tibulano. Bet jei paklydau? Širpulys nukraitė visą plaukiko kūną. Norėdamas pailsėti, Dantesas pabandė plaukti ant nugaros, bet jūra darėsi vis audringesnį. Ir jis greitai suprato, kad atokvėpis, kurio tikėjosi, dabar neįmanomas. Na kągi, pagalvojo Edmonas, plauksiu, kol galėsiu. Kol pavargs rankos, kol mane sutrauks mišlungis, o paskui nugrimsiu į dugną. Ir jis plaukė toliau, sukaupęs jėgas iš nevilties. Staiga jam pasirodė, kad dangus šiaip jau tamsus, dar labiau tamsta – kad juodas tirštas sunkus debesis pakimba viršum jo. Tuo pat metu jis pajuto smarkų skausmą kelyje. Vaizduoti akimirksniu jam pakuždėjo, kad tai kulka ir kad tuoj pasigirs šūvis. Tačiau šūvis nepasigirdo. Dantesas ištiesė ranką ir užčiupi kažką kietą. Jis palenkė koją ir pasiekė žemę. Tada suprato, ką buvo palaikęs debesimi. Už dvidešimties žingsnių nuo jo niuksojo daugybė keistų uolų, panašių į didžiulį laužą, kuris užsiliepsnoja staiga su akmenėjo. Tai buvo Tibulano sala. Dantesas atsistojo, žengė keletą žingsnių ir padėkojęs Dievui, įsitiesė ant tų granito uolų, kurios jam šią valandą atrodė minkštesnys už pačią minkščiausią lovą. Paskui, nepaisydamas vėjo audraus, pradėjusiu lyti lietaus, saldžiai užmigo, kaip miega žmogus, kurio kūnas glemba, bet siela budi, kupina džiaugsmų dėl netikėtos laimės. Po valandos Edmoną pažadino kurtinantis perkūno trenksmas. Audrai išėlo, ir protarpiais kaip ugniniai gyvatė į danguje atvykstelėdavo žaibas, apšviesdavo bangas ir debesis, kurie ritosi, virto vienas per kitą tartum neapsakomo chaoso bangus. Prityrusi jūreivių akis neapsiriko. Dantesas atplaukė į vieną iš dviejų salų. Tai ir buvo Tibulanų sala. Jis žinojo, kad ji yra plika uola, iš visų pusių vėjo pučiama, ir tenai negalima rasti prieglopščių. Bet jis ketino audrai nurimus vėl pulti į jūrą ir plaukti į Lemerų salą, tokia pat nykė, tačiau erdvesnė, vadinasi ir svetingesnė. Įsikišusi uola suteikė Dantesui laikiną užuovėją. Jis palindo po ją ir beveik tuo pat metu audra įsisiautėjo neapsakomai smarkiai. Edmonas jautė, kaip dreba uola, po kuria jis glūdėjo. Į tos milžiniškos uolos papėdę sudužusių bangų purslai apteikždavo jį. Nors jis ir buvo saugus, tačiau nuo baisaus dundesio, nuo akinančių žaibų jam ėmė suktis galva – rodys, kad sala dreba po juo ir šit to jau, nelyginant laivą, nutrūkus lynui, nuneš ją į siaubingą sūkurį. Tačiau jis atsiminė, kad jau parą nevalgęs, jį kankino alkis ir troškulys. Dantesas iškišo rankas ir galvą ir iš uolos įdubimo atsigėrė lietaus vandens. Tuo metu, kai jis pakėlė galvą, erdvė nutvieski žaibas, kuris rodės perskrodė dangų lygi pat dievų sostų papėdės. Tvykstelėjus žaibui, tarp Lemero salos ir Kruazijo kyšulio, už ketvirčio mylios nuo Danteso, tartum šmeiklą išniro mažas žvejų laivas, nešamas audraus ir bangų. Po valandėlės, artėdama nepaprastu greičiu, ta šmeikla pasirodė ant kitos bangaus viršūnės. Dantesas norėjo surikti, norėjo rasti kokį skudurą, kurio būtų galėjęs juos perspėti, kad jie plaukia į pražutį, bet jie ir patys tai matė. Tvykstelėjus kitam žaibui, Edmonas išvydo keturis žmonės, įsikibusius į stiebus ir į lyną. Penktasis buvo nusitvėręs už sulaužyto vairo. Tie žmonės matyt jį pastebėjo, nes beviltiški šūksniai, slopinami vėjo švilpimų, pasiekė jo ausis. Ant stiebo sulinkusio it nendrį plaikstėsi suplyšusi burė. Staiga ją dar laikiusios virvės nutrūko ir ji dingo tamsioje dangaus erdvėje tarsi didžiulį baltą paukštį, švystelėjusi juodose debesyse. Ta pačia akimirka pasigirdo kurtinantis traškėjimas, skestantieji suriko. Prisiglaudęs tartum sfinksas prie savo uolos, Dantesas žiūrėjo į bedugnę. Tvykstelėjus dar kartą žaibui, jis pamatė sudužusi laivelį, o tarp jos keveldrų nevilties iškreiptus veidus ir į dangų pakeltas rankas. Paskui viskas dingo nakties tamsoje. Baisusis reginys truko neilgiau kaip žaibas. Dantesas puolė bėgti slidžiomis uolomis žemyn, rizikuodamas nugarmėti į jūrą. Jis žiūrėjo, klausėsi, bet nebuvo nei girdėti, nei matyti žmonių. Vien audra, tas didis dievų kūrinys, tebe staugė draugė su vėju, tebe šėlo draugė su bangomis. Pamažu vėjas nurimo. Dangumi plaukė į vakarus didžiuliai, pilki debesys, tartum nublukę nuo audraus. Vėl pasirodė žydryniai su dar labiau spindinčiomis žvaigždėmis. Netrukus rytuose, melsvai juodame horizonte, atsirado ilga rausva juosta. Kildamos bangus plykstelėdavo netikėta šviesa, o putotos jų keterus pavirsdavo auksiniais karčiais. Brėško diena. Dantesas nejudėdamas tylomis žiūrėjo į šį didingą reginį, tartum jį būtų matęs pirmą kartą. Ir iš tikrųjų per tą laiką, kurį vaikinas buvo praleidęs Ifo pilyje, jis užmiršo, kaip teka saulį. Jis atsigrėžė į tvirtovę ir ilgai žvelgė į žemę ir jūrą. Nikus pastatas, sargas ir valdovas kilo iš bangų rūstus ir didingas. Buvo maždaug penktą valandą ryto, jūra jau rimo. Po dviejų ar trijų valandų, pagalvojo Edmonas, prižiūrėtojas įeis į mano kamerą, ras vargšų mano draugų lavoną, jį atpažins, bergžiai ieškos manęs ir pakels aliarmą. Tada jie ras angą ir požeminį urvą, apklausiniais žmonės, kurie įmetė mane į jūrą ir tikriausiai girdėjo mano riksmą. Tučtojo valtys su ginkluotais kareiviais ims vytis nelaimingai bėglį, kuris aišku negali būti toli. Patrankų šūviai paskelbs visam pajūriui, kad negalima priglausti žmogaus, kurį sutiksi klidinėjantį alkaną ir nuogą. Marselio šnipai ir policininkai iš anksto bus įspėti ir išnaršys krantą, o Ifo pilies komendantas ims ieškoti jūroje. Kas tada bus? Kur aš dingsiu, apsuptas vandenyje, persigaujamas sausumoje? Alkanas sušalęs, aš net numečiau išganingą į peilį, nes jis kliudė man plaukti. Aš pateksiu į pirmo sutikto valstiečio rankas, kuris išduos mane, norėdamas uždirbti 20 frankų. Daugiau neturiu nei jėgų, nei minčių, nei ryšto. Dieve, tu matai, kaip kenčiu, padėk man, nes jau esu bejėgis. Ta valandėlė, kai Edmonas šnipždėjo šią karštą maldą, kone klėdeidamas dėl visiško jėgų įsiekimo, nebegalėdamas galvoti ir su baime žiūrėdamas į Ifopilį, Staiga jis pamatė prie Pomego salos mažutį laivą, lyg žuvėdra lekinti pačiu vandens paviršiumi. Dar tamsiame jūros ruože, tik prityrusio jūreivio akis galėjo pažinti, kad tas laivas genujiečių tartana. Jis plaukė iš Marselio uosto į atvirą jūrą ir tviskančios putos tiško į šalis prieš smailų pirmagalį, skinantį kelią apvaliems jo šonams. Per pusvalandį, sušuko Edmonas, galėčiau pasiekti šį laivą, jei nebijočiau, kad mane ims kamantinėti, supras, kas aš esu ir nugabens į Marselį. Ką daryti, ką jiems pasakyti, kokią pasaką sugalvoti, kad jie patikėtų. Šie žmonės kontrabandininkai, pusiau piratai – Prisidengę prekybą jie plėšikauja ir greičiau parduos mane, negu padarys gerą, nesavanaudišką darbą. Bet laukti neįmanoma, aš mirštu iš badų. Po kelių valandų mane apleis paskutiniais jėgos, bet to artėja patikrinimo laikas. Kol kas aliarmas dar nesukeltas, galbūt manęs ir neįtars. Galiu dėtis naktį čia sudužusio laivo jūrininku. Ši pasaka atrodys įtikima. Paneigti jos nėra kam, visi jie nuskendo. Taigi pirmin. Dandesas pažvelgė į tą pusę, kur sudužo mažasis laivas ir krūptelėjo. Vėjo priplakta prie olos galėjo frigiška kepurė. Aišku, ji buvo kurio nors iš nuskendusių jūrininkų. Netoli plūduriavo to laivos keveldros. Ant bangų supusi sunkios sijos, daužydamos it kokie bejėgiai taranai salos uolas. Akimirksnių dantesas pasiryžo. Jis puolė į jūrą, nuplaukė prie kepuriais, užsidėjo ją ant galvos, įsikibo į vieną siją ir pasuko priešais tartaną. Dabar aš išgelbėtas, sušnipždėjo jis. Tas įsitikinimas gražino jam jėgas. Netrukus jis pastebėjo, kad tartana, plaukdama beveik prieš vėją, laviruoja tarp ifopilies ir planje bokšto. Akimirka Dantesa apėmė baimį, kad tartana nutols nuo kranto, išplauks į atvirą jūrą, kaip ir turėtų daryti, jeigu jaus kelionės tikslas būtų Korsika arba Sardinija. Bet netrukus iš jos krypties Dantesas suprato, kad ji rengėsi plaukti, kaip paprastai daro visi laivai, vyksta į Italiją tarp Žaroso ir Kalasereno salų. Tuo tarpu laivas ir plaukikas pamažu artėjo vienas prie kito. Per vieną halsą tartana buvo nuo Danteso tik per kokį ketvirtį mylios. Jis iškėlė ranką ir ėmė musuoti kepurę, rodydamas nelaimį signalą, bet niekas jo nepastebėjo. Tartana pakeitė kryptį dėl naujo halso. Dantesas norėjo šaukti, bet išmatavęs akimis atstumą suprato, kad jo balsas esant tokiam vėjui ir smarkiai ošiant jūrai tartanus nepasieks. Tuomet jis pagalvojo, kad gerai padarė įsikibęs į siją. Jis toks nusilpęs, kad besijos vargu ar įsilaikytų vandens paviršiuje, kol priplauks tartana. O jeigu tartana, taip gali atsitikti, praplauks jo nepastebėjusi, jis tikriausiai neprisikapstys lygi kranto. Nors Dantesas buvo beveik įsitikinęs, kurie kryptimi plaukė tartana, vis dėlto jis nebenerimu sekė ją, kol pamatė, kad ji vėl pasisuko ir plaukė į jį. Tada jis ėmė plaukti jai priešais, bet jiems dar nesusitikus tartana vėl ėmė keisti kryptį. Tuomet Dantesas sukaupęs jėgas, kone stačias pakilo viršum vandens ir musuodamas kepure, suriko tuo gailius kestančiųjų balsu, kuris skamba tartum jūrų dvasiaus klyksmas. Šį kartą žmonės jį pamatė ir išgirdo. Tartana pakeitė kursą ir pasisuko į jo pusę. Tuo pat metu jis pastebėjo, kad kažkas rengėsi nuleisti valtį. Po valandėliais valtis su dviem irkluotojais pasuko į jį. Dabar Dantesas paleido iš rankų siją, manydamas, kad ji daugiau nebereikalinga, ir greitai ėmė plaukti priešais valtį, norėdamas sutrumpinti jai kelią. Tačiau plaukikas pervertino savo jėgas. Jis nuoširdžiai apgailestavo per anksti įsiskyrę su medgaliu, kuris jau palengva supusi ant bangų už kokio šimto žingsnių. Jo rankos pradėjo tirpti, kojos neteko lankstumo, judesiai pasidarė sunkus ir nelygus. Jis ėmė dusti. Dantesas suriko dar kartą, įrėjai sparčiai sumusavo irklais ir vieną šūktelėjo itališkai – laikykis. Tas žodis pasiekė jį tuo metu, kai banga, ant kurios pakilti jis nebeturėjo jėgų, užtelėjo per jį ir aptiški purslais. Jis dar išniro, silpnai ir beviltiškai kapanodamasis vandenyje, suriko trečią kartą ir pasijuto skestas, tarsi prie kojų vis dar būtų buvęs pririštas sunkus varmuo. Vanduo užpylė jį ir pro vandenį jis pamatė balsganą dangų su juodomis dėmėmis. Sukaupęs paskutinės jėgas dar kartą iškilo į paviršių. Tarsi pajuto, kad jį kas čiumpa už plaukų, paskui nieko nebematė, nieko nebegirdėjo. Jis buvo apalpęs. Atsipeikėjęs ir atmerkęs akis, Dantesas pamatė esas Tartanos denyje. Ji tebe plaukė toliau. Pirmiausia, jam rūpėjo sužinoti, kuria kryptimi ji plaukė. Tartana tolo nuo Ifo pilies. Dantesas buvo taip nusilpęs, kad jo džiaugsmo šūksnis nuskambėjo kaip skausmingas atodusis. Kaip jau esame sakę, jis gulėjo denyje. Vienas jūrininkas trynį jį Vilnoniu apklotu – Kitas, kuris buvo jam sušaukęs laikykis, kišo į burną gertuviais kaklelį. Trečias, senas jūreivis, laivo kapitonas ir savininkas, žiūrėjo į dantesą su egoistinė užuojauta. Paprastai būdinga žmonėms, kurie vakar patys išvengė tokios nelaimės, kažin ar išvengs jos rytoj. Keletas lašų Romo sustiprino nusilpusią širdį, šalia atsiklaupusio jūrininko daromas masažas gražino nutirpusiems sanariams lankstumą. Kas jūs? netaisyklinga prancūzų kalba paklausė tartanų savininkas. Aš esu maltietis jūreivis, netaisyklinga italų kalba atsakė Dantesas. Mes plaukime iš Sirakūzų, kabenome vyną ir audeklą. Vakarykštė audra užklupo mus prie maržjono kyšulio ir sudužome į uolas, kurias ten matote. Nuo kur atplaukite? Nuo uolų, į kurias man pavyko įsikipti, o vargšas mūsų kapitonas persiskėlė į jas galvą, kiti trys nuskendo. Turbūt tik aš vienas likau gyvas. Pamačiau jūsų tartaną ir, bijodamas ilgai laukti šioje tuščioje, negyvenamoje saloje, nusprendžiau ant mūsų laivos keveldrus plaukti link jūsų. Ačiū, toliau kalbėjo Dantesas. Jūs išgelbėjote man gyvybę. Aš vos nenuskendau, bet vienas jūsų jūrininkas nutvėrė mane už plaukų. Aš, tarė jūreivis atvirų ir malonių veidų, su juodomis žandenomis. Ir pačiu laiku jūs jau grimzdote į dugną. Taip, tarė Dantesas, duodamas jam ranką. Taip, bičiulė, dar kartą jums dėkoju. Prisipažįstu, buvau pradėjęs abejoti, toliau kalbėjau jūrininkas. Jūsų tokia barzda ir plaukai, kad palaikiau jūs plėšiku. Dantesas prisiminė, jog per visą tą laiką, kurį išbuvo uždarytas į fopilyje, jau plaukų nei karto nelėtė žirkliais, o barzdos skustuvas. Taip, atsakė jis, Pavojaus valandą buvau padaręs įžadus Delpie Delegrota Dievo motinai, dešimt metų nesikirpti plaukų ir nesiskusti barzdaus. Šiandien baigėsi mano įžadų terminas ir aš vos nenuskendau per tokią sukaktuves. Ką mums toliau su jumis daryti, paklausė savininkas. Deja, atsakė Dantesas, ką norite, feliuga, kurią plaukė jūsų dužo, kapitonas nuskendo, kaip matote, aš likau gyvas, bet visiškai nuogas. Laimiai esu neblogas jūrininkas, išlaipinkit mane pirmame uoste, kur užsuksite, ir aš gausiu darbo bet kokiame prekybos laive. Ar pažįstate viduržėmio jūrą? Plaukioju joje nuo vaikystės. Ar žinote vietų, kur galima būtų sustoti? Nedaug yra uostų, net pačių sunkiausių, į kuriuos negalėčiau įplaukti ir išplaukti užrištomis akimis. Na kągi, šeimininkė, tari jūrininkas, sušukęs dantesui laikykis, jeigu draugas sako tiesą, kodėl jis negalėtų pas mus pasilikti. Taip, jeigu jis sako tiesą, atsakė šeimininkas, truputį nepasitikėdamas. Juk žmogus, būdamas šitokėje padėtėje, kaip tas vargšas, pažada daug, o ištesi kiek gali. Aš ištesėsiu daugiau, negu pažadėjau, atsakė Dantesas. Oho, tarė šeimininkas juokdamasis, pažiūrėsim. Kada tik panorėsite, atsakė Dantesas stodamasis. Kur plaukite? Į Livorną. Gerai. Tada užuot darius vingius, plaukus pagal vėją ir gaišus brangų laiką, Ar negeriau plaukti pavėjui? Tada mums teks mokėti muitą Rijono saloje. Ne, jūs paliksite ją maždaug už 40 metrų. Na, imkite vairą, tarė šeimininkas. Pažiūrėsime, kaip jums seksis. Edmonas atsisėdo prie vairo, spustelėjęs patikrino, kaip laivas klauso vairo ir nors matė, kad jis ne itin gerai klauso, sukomandavo. Prie šoninių ir viršutinių lynų. Keturi jūrininkai, kurie sudarė laivų įgulą, šokau į vietas, o šeimininkas stebėjo juos. Įtempti šoninius lynus, palėpė dantesas. Jūrininkai įvykdė komandą gana mikliai. O dabar būrę į šoną. Ši komanda buvo įvykdyta kaip ir abi ankstesnys ir tartana, jau nebevingiuodama nuplaukė link Rijono salos, ją ja, aplenkė, kai buvo numatęs dantesas, palikusi dešinėje maždaug už 40 metrų. Bravo, tarė šeimininkas, bravo, pakartojo jūrininkai. Ir visi nustebę žiūrėjo į tą žmogų, kurio žvilgsnėje nubudo protas, o kūnė jėga. Jie nei nemanė, kad jis gali būti šitoks. Štai matote, tarė Dantesas pasitraukęs nuo vairo, šiek tiek galėsiu būti jums naudingas nors kelionėje. Jei livorne manęs jums nebereikės, palikite mane ten ir aš iš pirmos algos užmokėsiu jums už maistą ir drabužius, kuriuos duosite. Gerai, pasakė šeimininkas. Kaip nors susitarsime, jei per daug neusiprašysite. Visi jūreiviai vienas kito verti, atsakė Dantesas. Kiek mokate draugams, tiek sumokėsite ir man. Tai būtų neteisinga, įsiterpė jūrininkas, ištraukęs Dantesą iš vandens. Jūs žinote daugiau už mus. O kas tau rūpi, Džakopai, pertraukė į šeimininkas, kiekvienas gali parsisamdyti už tokią kainą, kokia jam patinka. Žinoma, atsakė Džakopas, aš tik šiaip pasakiau. Verčiau paskolintum jam kelnes ir palaidinę, jei turi atliekamus. Atliekamus palaidiniais neturiu, atsakė Džakobas, bet marškiniai ir kelniais atsiras. Daugiau man niekur nereikia, atsakė Dantesas. Ačiū, bičiuli. Džakobas nulipo proliuką į laivo apačią ir po valandėliais grįžo, neždamas drabužius. Dantesas jais apsivilko ir jautėsi nepaprastai laimingas. Gal jums dar ko nors reikia, paklausė šeimininkas kasnelio duonos ir dar vienu gurkšniu to nuostabaus jūsų romo, kurio jau ragavau. Senokai esu nieko nevalgęs. Iš tikrųjų, jis buvo nevalgęs jau beveik dvi paras. Dantesui buvo atnešta žiauberiai duonus, o Džakobas padavė gertuvę. Vairai kairę, sušuko kapitonas vairininkui. Dantesas jau buvo bekelęs gertuvę prie lūpų, bet jo ranka sustingo. Žiūrėkit, tarė šeimininkas, kas dedasi ifopilyje. pilyje. Viršum Ifo pilies pietinio bastiono ambrazūrų pasirodė baltas debesėlis. Po valandėlės pasigirdo tolimas patranko šūvis. Jūrininkai pakėlė galvas, susižvalgė. Ką tai reiškia? paklausė šeimininkas. Matyt, koks nors kalinys šiąnakt pabėgo, atsakė Dantesas, užtat ir pakėlė aliarmą. Šeimininkas įdėmiai pažvilgė jaunuolį, kuris ištarė šiuos žodžius prisikišo gertuvę prie burnos. Bet Dantesas gėrė Romą taip ramiai ir su tokiu pasitenkinimu, kad jeigu šeimininkui ir kilo įtarimas, tai greit išblėso. Na ir to Romo stiprumėlis, tarė Dantesas, šluostydamasis marškinių rankovę prakaituotą kaktą. Jeigu net būtų, jis suniurnėjo šeimininką žiūrėdamas į Dantesą, juo geriau, aš gavau šaunų vaikiną. Jausdamas baisų nuovargį, Dantesas pasiprašė, kad jam leistų sėsti prie vairo. Vairininkas apsidžiaugęs, kad jį pakeis, žvilgtelėjo į šeimininką. Tas linktelėjo galvą, leido perduoti vairą naujajam draugui. Sėdėdamas prie vairo, Dantesas galėjo žiūrėti į Marselio pusę. Kelinta šiandien diena, paklausė jis atsisėdusi šalia Džakopą, kai Ifopilis išnyko iš akiračio. Vasario 28, atsakė šis. Kelintų metų, paklausė Dantesas. Kaip? Klausėte kelintų metų? Taip, atsakė jaunuolis, klausiu kelintų metų. Užmiršote, kelintais metais gyvename? Ką padarysi, tarė Dantesas juokdamasis. Šiandien aš taip įsigandau, kad vos neišprotėjau, o mano atmintis visai sutriko. Užtat ir klausiu, kelintų metų šiandien vasario 28. 1829. Atsakė Džakobas. Buvo praėję lygiai 14 metų nuo Dantesų suėmimo dienos. Jis peržengė Ifo pilies lengsti būdamas 19 metų, o iš ten išėjo 33. Jis liūdnai šyptelėjo ir pagalvojo, kas per tą laiką atsitiko Mercedesai, kuri tikriausiai laikė jį mirusiu. Paskui keršto kibrikštis žyptelėjo jo akyse. Jis prisiminė tris niekšus, kuriems turėjo būti dėkingas už ilgus, kupinus kančiaus kalėjimo metus – Ir vėl, kaip kadaise kalėjime, jis davė baisę priesaiką atkeršyti Danglarui, Fernanui ir Vilforui. Dabar ši priesaika jau nebuvo tuščias grasinimas, nes pats greičiausias viduržėmių jūros burlaivis nebūtų pasivijęs mažosios tartanus, kuri iškėlusi visas bures dūmiai į Livorną. 22 dalis Kontrabandininkai – Dantesas dar nei dienos nebuvo išbuvęs Tartanoje, o jau suprato, kur atsidūręs. Nors puikusis jaunosios Amelijos, taip vadinosi genujetiška tartana savininkas, ir nebuvo mokęsis pas abatą Fariją, bet mokėjo beveik visas kalbas, kuriomis kalbama šio didžiulio ežero vadinamo viduržėmio jūra pakrantėse, pradedant arabų ir baigiant provansiečių. Šitai padėdavo jam išvengti vertėjų, kurie visada esti įkyrūs, o kartais ir nekuklus. Be to lengvindavo ryšius su jūroje pasitaikančiais laivais, su mažais pakrančių laiveliais arba pagaliau su žmonėmis be vardo, be tėvynės, be aiškaus užsiėmimo, slampinėjančiais jūrų uostuose ir gyvenančiais iš paslaptingų išteklių, kuriuos jiems siunčia matyt pati apvaizda. Nes kokių nors paprastakimi regimų pragyvenimo šaltinių jie neturi.